Salar guşun aňlamaz. Bet asla beglik ýetse bir günde, Alar awun, salar guşun aňlamaz. Ýarlygy ýörügen nurbatsyz begler, Puharanyň gözde ýaşyn aňlamazdym. Belet başlar dogry ýola çyn bile, Akyl ýigit söz başlamaz men bile, Namart oldur geňeş eýlär zen bile, Goç ýigitler zen geňeşin aňlamazdym. Mertden dileg etseň, aýdar, hup bolar. Bir bagşaçdan ýetmiş bela dep bolar. Muhannes geňeşi öýde köp bolar. Duşman görse, tutar işin, aňlamaz. Hak ýolunda her kim haýr, ehsan kylar. Gyýamat gün bir ýerine on geler. Namart duşman görse, gussadan öler. Goç ýigitler dördün, bäşin aňlamaz. Magtymguly beg ýanynda dil başlar. Gylyjy gaýraty bolan il başlar. Mertden dogan ýygyn görse, ýol başlar. Namart ogly deňin-duşun aňlamaz.